kutokea mafi halak kinachosababisha nini maangamivu au dharar au madhara au adha au udhia وقد نهى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى mkonyo kukataza an khawfi awliya ash-shaytan kuogopa mawalio wa shetani wa amara bi khawfihi na ako akafanya akaamrisha kuogopa na vile vile shekha akasema hapo al khawf thalath tanwa khawf iko namna tatu khawf tabi'i khawfi ambayo ya kawaida ambayo katika tabia mwanadamu yeye ana khawf ka khawf al insan min as-sab'i wan nar kama vile ambavyo mwanadamu anapoogopa wanyama wale ambao wanaodhuru kama simba, chui na wanyama wote ambao wanafanana ambao wana madhuru, wana madhara. Mwanadamu ana hofu tayari, hofu tabii. Na vile vile wanar na vile vile moto. Kwa sababu kila mtu anaogopa moto. Hofu tabii. Walgharq na vile vile kuangamia au kuzawa baharini, hofu. Wa hadha la yulamu alayhi al-abd. Anasema kwa hofu kama hii mja hao afanya nini halaumiwi قال الله تعالى عن موسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى amesema kuhusiana na Musa alayhi salam fa asbaha fil madinati khaifan yatarqab Musa alayhi salam alibaki katika mji akiwa na hofu alipoambia innal mar'a ya'tamiruna bika liqtuluk anasema kwa watu watafanya nini wanapanga kuja kukuua sasa Musa alayhi salam ikamwingia hofu ni hofu tabii hofu ya kawaida idha kana hadha alkhawf anasema ikiwa hofu hii kama dhakara Sheikh rahimahullah kama kama vile ambavyo Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah alivyotaja sababu litarki wajib ni sababu ya kuacha wajib au fi'l muharram au kutekeleza jambo la haramu kana haraman inakuwa ni haramu lianna ma kana sababan anasema kwa sababu chochote ambacho kitakuwa sababu litarki wajib kwa kuacha jambo ambalo ni lazima au fi'li muharram au kutekeleza jambo ambalo ni haram fa huwa haram ni haram moja kwa moja wa wadalilu qawluhu ta'ala dalika Allah subhanahu wa ta'ala anasema fala takhafu msogope wao wa khafuni mnogope ni mimi in kuntum mu'minin kama nyinyi ni waumini kweli kweli anasema wal khawf min Allah khawf kwa Allah subhanahu wa ta'ala yakunu mahmudan inakuwa ni kushukuriwa wa yakunu ghaira mahmudan inakuwa faida ambayo ishukuriwi falmahmud anasema inaoshukuriwa ma kanat ghayatuhu an yahula bainaka wa baina maasiyatillah ambao itakuwa mwisho wake imekuzuia baina wewe na kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala bihaythu yahmiluka ala fi'li alwajib tunafanya pia itapokubeba wewe kufanya kutekeleza jambo ambalo ni wajib lazima watarku almuharramati na kuacha mambo ambayo ni ya haramu fa idha fa idha hasalat alghaya itapatikana mwisho sakana alqalb moyo utafanya nini utakuwa wenye kutulia watmaanna ikafanya nini ikawa ni kupata utulivu wa ghalaba alayhi alfarah nitaingia kwenye kupata kwenye bi ni'mati azza wa jalla kupata neema yake Allah subhanahu wa ta'ala warajali thawabihi na kutaraji thawabu zake Allah subhanahu wa ta'ala wa ghayra almahmud ni ile ambayo si yenye kushukuriwa ma yuhmalu alabd ala alyas ma yahmilu al ala alyas min ruhillah ni mja anachobebea kufanya kwa kukata tamaa kwa rahma zake Allah subhanahu wa ta'ala walqanut wa hina idhin yatahassar alabd anasema katika sehemu kama hii huyu mwanadamu anakuwa mwenye kufanya nini mwenye kukunja uso yani kamish anakuwa mwenye kufanya nini kukata tamaa na anakuwa mwenye kukunja uso wa warubama yatamada fil ma'asi liquwwati basi ninaweza kufanya akajivutia katika maasi kwa nguvu alizonazo akajivuta katika nini katika maasi anao thani kipengele cha pili hofu ibada hofu katika ibada kuabudu Allah subhanahu wa ta'ala an yakhafa ahadan amogope mtu yata'abbad bil khawfi lahu yata'abbad bil khawfi lahu yeye anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kumwogopa huyu fahadha la yakunu illa lillah خوف العباده هي خوف يا عباده خوف يا عباده هي هي كويس كو الله سبحانه وتعالى بكيات يعني. وصرفه لغير الله نكويجمزا كو سي كو الله سبحانه وتعالى شرك اكبر ني شرك كبوا انا الثالث نوع الثالث خوف السر خوف يسير كان يخاف صاحب القبر اوليا كافر ambao wafani aogope mtu mtu ale kaburini yule awali baida an ambako mbali naye لا يؤثر فيه لكن يخاف مخافة سريا أي مؤثر لكن أنا موغوبا وقوبة نين وكسير فهذا أيضا ذكره العلماء من الشرك هي بلغرفة نين مردنا علماء ومدودة كنين كتك الشرك نعم ودليل الرجاء ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا vile vile katika ibada nyingine ni ibada hii ya kutarajia vile vile shekha hapa akisheresha hii dalili anasema waraja tamu al-insan fi amrin qarib al-munal raja manake ni tamu al-insan ni mwanadamu kutamani fi amrin qarib kwa jambo ambalo liko karibu lenye kupatikana وقد يكون في بعيد المنال تنزيلا له منزله القريب inaweza kuwa iko mbali kwa kupatikana huko والرجاء المتضمن للذل والخضوع لا يكون الا لله عز وجل na raja ambayo inatakaniwa ni ile ambayo anafanya ambayo ni mtu anafanya anakuwa kudhalilisha na kunyenyekea la yakunu illa lillahi azza wajalla hii kunyenyekea na kujidhalilisha isipokuwa na nini isipokuwa ya Allah subhanahu wa ta'ala wasarfuhu lighairi llah na kuelekeza kwa siku Allah subhanahu wa ta'ala shirkun imma asghar wa imma akbar ni shirki ima ni shirki ndogo au ni shirki kubwa bihasabi ma yaqumu biqalbi raji kwa vile ambavyo itavyosimama moyo anafanya moyo yule ambaye anafanya anaitarajia faqad istadalla almuallif biqawlihi vile vile muallif rahimahullah Sheikh Muhammad al-Wahhab amekuja kutoa dalili akisema faman kana yarju wala ambaye atakuwa kutarajia liqaa rabbih kutana mola wake falyamal amalan saliha afanye amal ibada ambayo ni njema wala yushrik biibadati rabbi wala wa ahada wala asishirikishe katika ibada yake Allah subhanahu wa ta'ala yoyote naam na ibada ya tatu wa dalilu tawakkul dalilu tawakkul qawluhu ta'ala dalili ya kutegemea dalili kufanana ya kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin شيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله أكشريش هي قول أنا سيما التوكل على الشيء الاعتماد عليه التوكل عليك فانيني مناك النين الاعتماد عليه نكو تجميه كيف والتوكل على الله نكو تجميع الله سبحانه وتعالى الاعتماد على الله تعالى كفاية وحسابا في جلب المنافع ودفع المضر انك تجميع الله سبحانه وتعالى في جلب المنافع kwa kuvutia mazuri wa daf'i almadar na kuzuia mabaya huwa min tamami aliman ndio ukamilifu wa iman wa alamatuhu liqawlihi ta'ala na alama zake ni kauli Allah subhanahu wa ta'ala wa 'ala Allah fatawakkalu na kwa Allah subhanahu wa ta'ala mumtegemee in kuntum mu'minin kama nyinyi ni waumini wa kweli kweli wa idha sadaqa al'abd pinimja ataposadikisha fi i'timadihi ala Allah kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala kafahu Allah ta'ala ma ahamma Allah subhanahu wa ta'ala atamtosheleza kwa mambo ambayo yeye anayataka biqawli ta'ala man yatawakkal ala Allah huwa hasbuh mwenye kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala Allah ndio mwenye kumtosheleza hasa wewe pindi unapotoka jambo lako mtegemea Allah subhanahu wa ta'ala mwanadamu hakuna kitu atakuzuia maadamu riziki imeandikwa ni yako ni yako hata afanye nini hata nani ama yatawakkal Allah sasa wewe mtegemea Allah subhanahu wa ta'ala mwanzo. Tufahamu Allah ni mwenye fadhili ni mwenye kufungua. Waalam anna tawakkul anwa. Hii tawakkul vile vile ina vipengele vita vinne. Al-awwal at-tawakkul ala Allah ta'ala huwa min tamamil iman. Kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala ndio tamamu tamamil iman katika ukamilifu wa imani. Wa alamat sidqihi na alama za ukweli وهو واجب لا يتم الايمان لا يتم الايمان الا به وهو واجب na ni wajib ambao imani haiwezi kutimia isipokuwa kwa hilo na dalili imefanya hiyo kwa kutangulia athani ya pili tawakkul sir kumtegemea kwa siri baina yatamida ala mayitin fi jalb almanaf kutegemea kwa siri huko kufanya ni vipi hivi amtegemee maiti fi jalbi manfaa kuvutia mazuri au daf'i madarra au kuzuia mabaya فهذا شرك أكبر هي شرك كبوة لأنه لا يقع إلا ممن يعتقد أن هذا أن لهذا الميت تصرفا سويا في الكون hii haiwezi kutokea isipokuwa mfano yule ambaye anaitakidi ya kuwa kwa maiti huyu anakuwa bimana katika anga na nini yeye ana mkono katika anga wa kupeleka wala farqa baina an yakuna nabiyan au waliyan au taghutan aduwwan lillahi ta'ala wala hakuna utafauti au yeye ni nabii او ني ولي او ني طاغوت شيطان وما الى ذلك عدو لله تعالى عدو yake الله سبحانه وتعالى الثالث يا ثلاثه التوكل على الغير من مغيره فيما يتصرف فيه الغير مع الشعور بعلو مرتبه وانحطاط مرتبه متوكل عنه انا اسمع التوكل على الغير كم من مغيره فيما يتصرف فيه kwa mambo ambayo yeye anayoingia مع الشعور بعلو مرتبته وكويسكواك يقوى يكو جو وانحطات مرتبة المتوكل عنه ناكو وچيرو لما نفنو لانبئ انام تجميع ايه مثل مفانو ان يعتمد عليه في حصول المعاش ام تجميع وكوباتي مايشا يا ميكا مايشا فلاني بلا فلاني سيشي فهذا نوع من الشرك الأصغر هي لكتك في بنجيلة إذا شرك لقوة تعلق القلب به kwa nguvu kwa kuweka moyo wake kwa huyo bwana waliitimadi alaye anamtegemea anasema bila huyu kuishi na muislamu kweli kweli hawi hivyo yakwati bila fulani siwezi kuishi usisema hivyo sema Allah subhanahu wa ta'ala huwa arraziq mawjud sayarzuqu na tanruzuku amma law tamada alayhi ala annahu sabab ama law akimtegemea ya kueni sabab wa anna Allah ta'ala huwa alladhi qaddara dhalika ala yadi na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye amepandia makadiria kwa mikono yake Allah subhanahu wa ta'ala kwa mkono huyo bwana ambaye anamsaidia fa inna dhalika la basa bi mathalan anasema bwana eh, Allah subhanahu wa ta'ala kisha huyo unaona sasa lazima uke istithna Allah subhanahu wa ta'ala amefanya nini Allah amenisaidia kupitia kwa huyo fa inna dhalika la basa anasema hapa kuna shida idha kana limutawakkil alayhi atharu sa'if wa husudi ikiwa nafanua ambaye anayetegemea ana athari nzuri kwa kupata hasa yeye mwanzo anamweka Allah subhanahu wa ta'ala kisha huyo bwana siye kisha Allah la huyo Allah subhanahu wa ta'ala mwanzo kisha nne atawakkul ala ghairi fima tasarrafu fihi almutawakkil bihaythu yunibu ghayrahu fi amrin tajuzu fihi an-niyaba atawakkul ala alghairi ni mwingine fima atasarrafu fi kwa mambo anayoingia ambaye anafanya ambaye anayetegemewa huyu bihaythu yunibu ghayrahu pia anafanya atapomwe atapompisha mwenzake eh fi amrin tajuz kwa jambo ambalo linalokubalika fihi niaba inaokubalika kufanya nini kuweka mtu katika hiyo sehemu fahadha la basa amesema hii haina shida bidalalati alkitabi wa sunna kwa dalili ya kitabu na sunna na ijma faqad qala yaqub libani yaqub alayhi salam alikunya kuambia watoto wake ya ya, ya, ya bani yadhhabu fatahassasu min yusuf asema enyi watoto wangu idhhabu nendeni fatahassasu min Yusuf mfuatilizeni habari za Yusuf vipi wa akhihi na ndugu yake hapa leka niaba alifanya aliwakilisha nani hasa niaba kuwakilisha wakala nabi sallallahu alaihi wasallam ala sadaqati umaran wa hufadha na vile vile mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakilisha katika sadaqa wafanye kazi na wenye kuhifadhi wakala fi ithbati alhudud wa iqamati na vile vile alifanya aliwakilisha faili kudhibitisha hududi hizi حد إذا الله سبحانه وتعالى وإقامتك واسماميش ووكل علي بن أبي طالب في, في ماذا في هذه في في حجة الوداع أن يتصدق بجلودي وجلالي vilevile anasema fi hudia vilevile alimwakilisha Ali bin Abi Talib katika hijjatul wada afanya nini katika vile vichinjio vya hija afanya au kama kufanya kutoa sadaka katika nini katika ngozi zake na vilevile wa yanhara ma baqi min al na vile vile hakufanya nini kuchinja alifanya baki katika katika vipando hivyo baada anahara nabii sallallahu alaihi wasallam biyadi 63 baada kwa mtume sallallahu alaihi wasallam amekunywa kuchinja katika mikono yake 63 ngapi 63 wa amma alijma anasema ama katika ijma la jawazi dhalika ijma mfanyaje mkoa amekubali jambo hilo fa maalum min haythu aljumla fa inajulikana katika katika ujumla inshallah kesho tutakwenda kuendelea katika arghabatu warahbatu والخشوع باذنه تعالى كما كنا swali وزوليزه كما همنا tukutane kesho باذنه تعالى رسالي swali يحيى ما في سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خير وبارك الله